Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 10, 1987 Hinirang na Auxiliary Bishop ng Kalbayog si Bishop Maximiano Cruz. Gayunman, tuluyan siyang naluklok na obispo ng Diocese ng Kalbayog makalipas ang pitong taon Labing dalawang taon niyang pinamahalaan ang diocese hanggang sa ihabilin ito kay Bishop Jose Palma bilang kanyang kapalit. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.